lehen partea da pixka bat itxaldearen uh, eh, aurkezpena. Beraz, uh, da, laboraria, zenbat urte ditu, zenbat hau, jolako gauzak, uh, eh, esposatia den edo ez, eta gero da zinez uh, etxaldea, ze uh, aberriak badiren edo ez, fe, askuntza baden, ze, uh, ze, mm, ara, ardiez nadunak, behiak edo lako gauzak, eta gero gira gai uh, minberatxuari lotzen, egan nahi baita erretreta noiz hartzen alduen, noiz hartze, hartu nahi duen ere, zenta laborari batzuek erretreta eh, hartzen aldute, baina ez dute momentuan hartu nahi eta gero egetreta hartuko dutelarek bezer eginen duten. Aurrak balima dira, aurrak eh, interesatuak diren edo ez, eta eta balima da familian berean bat zer egingo duten. Jendeak uh, aski egeski atea idekitzen dute, eta gero egeski eh, uh, gai hori aipatzen aldugu. Gero, ene lana da, laborari bako txaren nahiaren arabera esplikatzea zer egiten alduen. Ez dakot nik laborari gaiten, laborariari gaiten zer egin behar duen. Beraz nik uh, egiten aldituen gauza guziak esplikatzen ditut eta gero jarek du ikusi behar. Eta gehienetan ez du hor berean erabakitzen zer eginen duen. Ba, adibidez, eh, dependitzen du nola ikusten duten edo beren eh, etxaldea eien, eh, eien familien atxulituki atxikina idute, beraz, olakotan, batzuek edo egetreta ez dute hartzen, edo ehen uh, eh, lagunaren izinen emaiten dute, edo aurren izenean eta hola segitzen dute, edo batzuak erabakitzen dute, ara beste, beste norbaitek lujak lantzen aldituela beraz olakotan, edo gazte bat eh, plantatzen da etxean, beraz familiaz kanpoko gazte bat, edo beste naz eh, lujak alokatzen aldituzte, beraz gehienetan hauzueri dira alokatzeak egiten, edo erabakitzen aldute ere saltzea, edo bestenaz badira um, kontratu tipi batzu, uh, sei urtetatik egiten direnak eta ora urtez urte uh, alokat, lujak alokatzen aldira.